Alhamdulillah va salatu va ala Rasulillah amma ba'd. 17 dars. Biz hozirgacha maf'ulun bihlarni ko'p aytib keldik. Bugun inshaalloh maf'ulun bihlar haqida bayon qilamiz. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih deb qilingan ish uning ustiga ko'ringan narsadir. Ya'ni bajariladigan ishning bajaruvchisi va bajariladigan narsasi bo'ladi. ishning bajaruvchisi foil deb atalgani kabi uning bajariluvchisi ya'ni bajariladigan narsasi mafulun bih deyiladi demak bir ish bajarilsa mafulun bih bajarsa foil misoli axaltu qolaman bu misolda olish ishi qalamning ustiga kelib tushdi bajaruvchisi bo'ldi bajariladigan fe'l bo'ldi va bajariladigan narsa bo'ldi u qalam mana shu ish qalamni ustida ko'rindi bajaruvchisi ahastu men bo'ldi bajariladigan ish qalam bo'ldi qalamni ustida demak ish ko'rindi tushunishga yaqin bo'lish uchun yana bitta misol aytamiz darabtu zaydan zaydni urdim misol unda urish ishi zaydni ustida ko'rindi ana demak urdi deyildimi urilgan ish kimdadir ko'rinish kerak uruvchisi bo'lish kerak uriluvchisi bo'lish kerak shunda urdi zaydni demak kaltak zaydni ustida ko'rindi urishlik ishi mana shu mafulun bih deyiladi mafulun bihni bilish uchun unga kimni nimani va kimga nimaga deb savol beramiz hamda deb kabi savolga javob bo'lsa u mafulun bih bo'ladi misol zaydga amirni olim deb o'rgatdim. Mana shu deb olim deb dedikmi? Bu ham maf'ulun bih bo'ladi. Kimni, nimani? Zaydni urdi. Kimni? Zaydni. Demak, kimni nimani, kimga nimaga va deb mana shu savollarga javob bo'lish kerak. Yana ba'zi bir narsalar bor, misol qilib, oz qilib, misol shunaqa narsalar bor, ular juda kam keladi. Yuqoridagi misolda qalaman va zaydan kimni nimani deb savol berilsa zaydni va qalamni degan javob bo'ladi shuning uchun mafulun bih bo'ldi mafulun bihlar ismi zohir zamiri muttasil va zamiri munfasil ko'rinishda keladi demak ismi zohir degani hozir yuqorida aytdik ismi zohirga misol misol axaltu qalaman qalaman ismi zohir kelyapti ko'ringan ism bu qalamanni irobi ismi zohirun mansubun va alamati nasbihi al fathatu zohiratu deb aytiladi ya'ni bu qalam degani zohir ism keldi mansub bo'ldi nasb alomati ochiq fatha bo'ldi zamiri muttasilga misol roaytuhu fid dori misol roaytuhuda hu zamir filga yopishib keldi ana shuning uchun yopishib kelgani uchun muttasil bog'lanib keldi deymiz hu zamirimiz domirun muttasilun mabniyun ala domma deymiz zammaga mabni bo'ldi. Fi mahalli nasbin nasb o'rindadir maf'ulun bih. Bu maf'ulun de. Nima uchun nasb o'rinda desa ra'aytuhu nasb o'rinda bo'lyapti. Ochida kira olmayapti, zammaga mabni bo'lib qoldi, lekin nasb deymiz taqdirda maf'ulun bih bo'lganligi uchun. Hozir biz muttasil haqida aytib o'tyapmiz. Zamir muttasillar g'oyibda hu, humo, hum, ho humo hunnalar bo'ladi darabahu darabahuma darabahum misol darabaha darabahunna kabi muxotabda esa ka kumo kum ki kumo kunnalar bo'ladi darabaka darabakumo darabakum hokazolar mutakallim desa yoy mutakallim bilan no bo'ladi darabani darabana shunda darabahu desek g'oyibda fe'li mozi mabniyun alal fatha failuhu damir mustatirun javozan taqdiruhu huwa hu zamir esa damir muttasilun mabniyun ala damma hu zammaga mabni turibdi fi mahalli nasbin nasb o'rnida maf'ulun bih bo'ladi nasb o'rnida deyishimiz maf'ulun bih bo'lganligi uchun maf'ulun bihlar doim nasb kelardi muhotabga darobaka misol Daraba ضرب فعل ماضي مبني على الفتحة فاعله ضمير مستتر فيه جوازا huwa kadagi kaf al kafu damirun muttasilun mabnun على الفتحة chunki ka fathaga mabni bo'lgan fi mahalli nasbi nasb o'rinda maf'ulun bih bo'ladi mutakallimga darabani misol bu ham xuddi shunday fe'l fail qilib darabanidagi nun an nunu nunu vuqoya deyiladi nunu vuqoya degani darabadagi fathani saqlab qolish uchun keldi darabiy bo'lib qolish kerak edi agar nunni qo'shmasak shunda nun darabadagi fathani saqlash uchun nun vuqoya deyiladi saqlaydigan nun deyiladi darabanida fathani saqladi shunda bu ham darabanidagi nun nun vuqoya bo'ldi yo esa al yo domir muttasilun mabnun ala sukun fi mahalli nasbin mafulun bih bo'ladi zamir munfasillar uchinchimiz endi birinchi ism zohirda aytdik zamir muttasilda aytdik va oxiri zamir munfasillar bular mutakallimda iyaya va iyana bo'ladi alohida munfasil degani biz yuqorida aytgandik alohida ajralib chiqadi qo'shilmaydi iyaya iyana misol muxotobda esa iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna g'oyib zamirlar esa iyahu iyaha ya'ni iyyaha muannasda iyyahu muzakkarda iyyahuma iyyahum iyyahunna bu zamir munfasillar bironta kalimalarga qo'shilmasdan alohida bo'lib keladi shuning uchun zamiru munfasil deyiladi bular misol iyyaya tuhibbu desak meni yaxshi ko'rasan degani iyyaya meni tuhibbu yaxshi ko'rasan iyyaka uhibbu desak seni yaxshi ko'raman iyyaka seni iyyahu uhibbu uni yaxshi ko'raman demak bularning irobi iyyaka uhibbu deganda iyyaka nima bo'ladi iyyaka damirun munfasilun an alohida kelgan munfasil bo'ldi mabniyun alal fathi fathaga mabni fi mahalli nasbin nasb o'rinda bo'lib maf'ulun bih bo'ladi iyyaka uhibbuga maf'ulun bih bo'ladi uhibbu fe'lidan oldin keladi doim maf'ullar munfasil bo'lganda oldin keladi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in ham oldin kelyapti. Demak, mana shunday uch xil ko'rinishda keladi. Endi fe'lning mutaaddi, o'timli bo'lishi quvvatiga qarab o'ziga bitta, ikkita yoki 3 tagacha maf'ulun bihga o'timli bo'lishi mumkin. Ya'ni fe'llar biz avvalgi darsda aytdik, ro'aytu fe'l kelganda ikkita maf'ulni o'ziga qabul qiladi degandik. Undan oldin doim bittani aytib kelayotgan edik. mana endi tarifini ko'rsak gohida bitta gohida ikkita gohida uchta mafulni ham o'ziga olar ekan quvvatiga qarab bitta mafulun bekga misollar juda ko'p bitta mafulun bekga fe'llar juda ko'p bo'lib misol axadtu qolaman biz yuqorida keltirayotgan misolimizda qolaman bitta mafulni o'z ichiga oldi ikki mafulga o'tuvchi fe'llar bir qancha bo'lib bu ham ulardan ba'zilari biz ba'zilarini aytib o'tamiz ancha ko'p bo'ladi. Zonna misol. Zonna degani gumon qildi. Hasiba o'yladi. Za'ama da'vo qildi, o'yladi degan bu ham. Ja'ala qildi, ro'a ko'rdi, alima bildi, vajada topdi, rodda qaytardi, arafa bildi, albasa kiygizdi, kiyim kiygizish. Ato berdi, saala so'radi manaa man qildi allama ta'lim berdi kabi fe'llar bor bular ikkita maf'ullikni talab qiladi hammasi ularning ba'zilari mubtado va xabarga kirib mubtadoni birinchi maf'ul xabarni ikkinchi maf'ul qiladi mubtado va xabarni boshida shunday keladida mubtadomiz birinchi maf'ul deyiladi xabarimiz ikkinchi maf'ul deyiladi biz buni avvalgi roaytudan ko'rgan edik shu misolni keltiramiz Ra'aytu tilmiza yal'abu fid dori. Shogirdni hovlida o'ynayotganligini ko'rdim. Demak, bu jumlaga ra'aytu fe'li kirishdan oldin at-tilmizu yal'abu fid dori edi. Ra'aytu tilmiza yal'abu fid dorini roaytuni olib tashlasak, at-tilmizu yal'abu fid dori mubtado xabar edi. Ra'aytu kirgandan keyin mubtadoni birinchi maf'ul qildi, yal'abu jumlasini ikkinchi maf'ul qildi. Qolgan ba'zi fe'llar esa mubtado va xabarga kirmasdan alohida ikkita maf'ul bihni oladi. Misol albasa, ato, sa'ala, mana'a, allama kabi ko'p fe'llar u mubtado xabarga kirmaydi. Ikkita maf'ulni olaveradi lekin. Misol mana ataytu sa'ila sadaqatan. So'rovchiga sadaqani berdim desak, so'rovchiga kimga degan savol bo'ldi. Sadaqani nimani degan savol bo'ldi. Demak, maf'ul ikkalasi ham. Bu ikki maf'ulga atoyta fe'li kirishdan oldin ular mubtada va xabar bo'lmaganlar. Ya'ni as-soilu sadaqatun bo'lmagan. Suruvchi sadaqadir deyilmaydi, mubtada xabar emas bu. Balki bular ikkalasi alohida-alohida maf'ullar bo'lgan. Endi ba'zi fe'llar bor, 3 ta maf'ulga o'tuvchi bo'ladi. Ular o'z kuchiga qarab. Lekin 3 ta maf'ulga o'tuvchi fe'llar sanoqli fe'llar bular. Misol aro ko'rsatdi. a'lama bildirdi nabbaa xabar berdi ambaa xabar berdi xobbara axbara bular barchasi xabar berdi degan ma'noda haddasa gapirdi mana shu fe'llar o'zlariga 3 ta maf'ulni qabul qiladi misol allamtu muhammadan zaydan axohu desak muhammadga zaydni akasi deb bildirdim degani muhammadga kimga zaydni kimni zaydni ahohu akasi deb bildirdim biz yuqorida aytganik deb ham keladi deb qo'shimcha bilan yoki urika shug'lan qolilan senga ishni oz qilib ko'rsatdim senga urikada birinchi maful sholan ikkinchi maful qolilan uchinchi maful biz darsimizni davom ettiramiz Tilmizun müştehidun. Birinci manasını aytib chiqamiz. Tilmizun müştehidun. Harakatchang shogird. Ya'ni bu mubtadosi hazbda. Bu harakatchang shogird. Hada tilmizun müştehidun bo'lgan. Tilmizun kaslanu. Bu ham shunday. Hada tilmizun kaslanu bo'lgan. Bu dangasa shogird. Shubbakun kabirun. Katta deraza. Babun sagirun. Kichik eshik. Qalamun tavilun. Uzun qalam. Ijlun kabirun. katta buzoq mistaratun qasiratun qisqa jazvor, chizg'ich fasun kahamun o'tmas bolta aynal miknasatu supurgi qayerda kitabun qadimun eski kitob qalamun jadidun yangi qalam muhrun sag'irun kichik toychoq rajulun tawilun, uzun kishi sikkinun haddun o'tkir pichoq, minshorun kabirun katta arra, lavhun kabirun katta doska. Iftahil babal kabir, katta eshikni och. Ayna sikinul haddu, o'tkir pichoq qayerda? Uktub ala lavhil kabir, katta doskaga yoz. Hatil mitroqata, bolg'ani keltir. La tal'ab ayyuhat tilmizul kaslanu. O'ynama ey dangasa shogird. Xud qalamakal qadima. Eski qalamingni ol. Hati kitabil jadida. Yangi kitobimni keltir. Fatahal xodimul babal kabira. Xodim, xizmatkor katta eshikni ochdi. At-tilmizul mujtahidu yaktubu ala al-lawhil kabiri bit-tabashiri. Harakatchang shogird katta doskaga bo'r bilan yozyapti. Uqnisil bayta ayyuhal xodim. Uyni supur ey xizmatkor. Ibri qalamaka bil mibrotil haddati. Qalamingni o'tkir qalamtarosh bilan uchla. Limashtarayta kitaban qadiban. Nima uchun eski kitobni sotib olding? Ihtarimu abaakum va ummahatikum. Otalaringni va onalaringni hurmat qilinglar. La tal'abu vaqtad darsi ayyuhat talamizatul kusala. Dars vaqtida o'ynamanglar ey dangasa shogirdlar. ulai talamizatul mujtahiduna yaqra'una durusahum. Ha ano tirishqoq shogirdlar darslarini o'qiyaptilar. Irobini boshlaymiz. Tilmizun mujtahidun Tilmizun mujtahidun hada degan mubtadoga hazb bo'lgan mubtadoga xabar. Chunki tilmizunni o'zi mubtado bo'la olmaydi. Nakra mushtahidun tilmizunga sifat bo'ladi sifat e'tibori bilan mubtado qilsak bo'ladi unda xabarini hazb qilishimiz kerak tilmizu mushtahidun desak u umum xabarlar mavjudun koinun degan xabarlar bo'lardi lekin musannifni qoidasi bo'yicha juda ko'p o'rinda haza keltirganligi uchun bu yerda ham haza maqsadga muvofiq bo'lib mubtadosi hazb qilamiz mana shu afzalroq bo'ladi تلميذ اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة خبر للمبتدأ المحذوف تقديره هذا مجتهد اسم مرفوع بالضمة الظاهرة صفة لتلميذ مجتهد مس تلميذ يثبت تلميذ كسلان بهم خدشون دي هذا هزبت تلميذ اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة خبر للمبتدأ المحذوف تقديره هذا كسلانو اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة بوهم زم بلن مرفوع بولد صفة لي تلميزون تلميزون يصفت بو شباكن كبيرون شباكن هذا شباك كبير بولين شباكن اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة خبر للمبتدأ المحذوف تقديره هذا Kabirun ismun marfu'un biddamati zahirati zohirati sifatun li shubbakum. Kabirun mavsu sifat bo'lib xabar. Bobun sag'irun ham xuddi shunday. Hada bobun sag'irun bo'lgan. Bobun sag'irun mavsu sifat bo'lib hazb bo'lgan mubtado hadaga xabar bo'ladi. Bobun ismun marfu'un biddamati zahirati zohirati xabarun bo'ladi. Sag'irun sifatun li bobun. Biz qisqartiramiz endi, chunki bir xil kelganligi uchun. Qalamun sag'irun bu ham hada qalamun sag'irun bo'lgan. هذا اسم ظاهر مرفوع بالضمة ظاهرة خبر طويل صفة لقلم اجل كبير هم بو كتب زا اجل كبير موصوص بد بولو حسب بولغن مبتداغي خبر مستراتون قصيرة بو هم موصوص بد خبر كأس كهام بو هم موصوص بد خبر اين المكنسة أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان متعلق لخبر مقدم محذوف للمبتدا المؤخر تقديره موجود المكنسة اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة مبتدا مؤخر كتاب قديم بهم هذا جا حزب بولجان مبتدأ mavsus بطول خبر xabar قلم جديد jadidun هذا قلم جديد بولغان مهر صغير بو هم هذا مهر صغير رجل طويل هم شندي سكين حاد بو هم شندي منشار كبير بو هم موصوص بطول خبر لوح كبير موسوس بطول خبر افتح الباب الكبير افتح في الأمر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدره أنت الباب اسم منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به الكبيرة اسم منصوب بالفتحة الظاهرة صفة للبابا الكبيرة البابا صفة أين السكين الحاد أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نسب ظرف مكان متعلق لخبر مقدم محذوف للمبتدا المؤخر تقديره موجود السكين الحاد السكين اسم ظاهر مرفوع بالضمة ظاهرة مبتدا مؤخر الحاد اسم ظاهر مرفوع بالضمة ظاهرة صفة للسكين الحاد السكين صفة اكتب على اللوح الكبير اكتب في الأمر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب يجر اسم الظاهر والضمير اللوح مجر علامة جره الكسة الظاهرة جر مجر متعلقه ب اكتب الكبير اسم مجرور علامة جره الكسة الظاهرة صفة للوح بولب اللوح صفة بوام هاتي المطرقة هاتي اسم في العمر مبني على الكسرة بمعنى أعطني فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدره أنت المطرقة منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به لا تلعب أيها التلميذ كسلان لا تلعب في النهي مبني على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أي منادى لحرف النداء تقديره يا أي ينا مبني على الضمة في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف تقديره أنادي أو أدعو خا حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإيراب التلميذ اسم مرفوع بالضمة الظاهره نعت يوكي صفة نعت سيهم بولاد صفة سيهم بولاد إكلا سهم بالتمان أضل نعت لأي الكسلان اسم مرفوع بالضمة الظاهره صفة للتلميذ كسلان تلميذ صفة تلميذ أي صفة خذ قلمك القديمة خذ في الأمر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدره أنت قلم منصوب بالفتحة ظاهرة مضاف مفعول به الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه القديمة منصوب بالفتحة صفة لقلمك قلمك قديم صفة بولاد هاتي كتاب الجديد هاتي اسم في الأمر مبني على الكسر بمعنى أعطني فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت كتابي اسم مجرور لفظا منصوب محلا محل منصوب chunki maf'ulun bih bu mudofun maf'ulun bih الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه الجديدة صفة لكتابي الجديدة kitobga sifat shuning uchun maf'ul bo'lgani uchun al-jadida ham maf'ul o'rnida nasbni oldi فتح الخادم الباب الكبيرة فتح في الماضي مبني على الفتح الخادم اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة فاعل الباب منصوب بالفتحة مفعول به الكبيرة منصوب بالفتحة صفة للباب الباب قصبة التلميذ المجتهد يكتب على اللوح الكبير بالتباشر التلميذ اسم مرفوع بالضمة الظاهرة مبتدا المجتهد مرفوع بالضمة صفة للتلميذ يكتب جملة فعلية خبره يكتب في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على التلميذ هو فاعل التلميذ قيتادا على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب اللوح مجرور بالكسرة جار مجرور متعلقه ب يكتب الكبير مجرور بالكسرة صفة للوح الكبير لوحه صفت بالتباشر حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب التباشر مجرور بالكسر جار مجرور متعلقه ب يكتب اكنس البيت أيها الخادم اكنس في الأمر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت البيت منصوب بالفتحة مفعول به أي منادى لحرف نداء تقديره يا ya'ni ya bo'lgan taqdirga hazb ayyu mabniyun ala dammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih li fi'li nida'il mahzufi taqdiruhu unadi aw ad'u ha harf tanbih مبني على السكون لا محل له من الإعراب الخادم مرفوع بالضمة الظاهرة صفة لأيو ابري قلمك بالمبرات الحادة ibri fil amr mabniun ala hazfi harfil illati ibrida ibri yo bo'lgan illat harfining hazb bo'lishiga mabni qilindi bu fe'l amrlar doim sukunga mabni bo'lar edi lekin oxirida harf illat kelib qolsa shu harf illat hazb bo'lishiga mabni qilinadi qalamaka qalama mansubun bil fathati mudofun maf'ulun bih al kafu damirun muttasilun mabniun ala al fathi fi mahalli jarrin mudofun ilayh bi harfi jar mabni ala kasri لا محل له من الإعراب المبراطي مجرور بالكسرة جار مجرور متعلقه بإبري الحاضة مجرور بالكسر صفة للمبراطي لما اشتريت كتابا قديما لي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب ما اسم استفهام مجرور مبني على الفتح حذفت الألف لاتصاله بحرف الجر حرف الجر قشل qoldi ليه shuning uchun madagi alif hazb bo'ldi ishtiroy fe'li modiy mabnun ala sukun litsolih bitoil foilil muxotab taga yo'liqib qoldi muxotab tosi shuning uchun sukunga mabni bo'ldi ishtiroy التاء ضمير متصل مبني على الفتح فاعل تامس فاعل كتابا منصوب بالفتحة مفعول به قديما منصوب بالفتحة صفة لكتابا قديما كتابا صفة احترموا آباءكم وأمهاتكم احترموا في الأمر مبني على حذف النون نون حذف بولغانيجا مبني قلندي الواو ضمير متصل احترموا دا واومز ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل bu foil o'rnida turadi abaakumda abaa mansubun منصوب بالفتحه مضاف مفعول به كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب Ummahatikum ma'tuf abaakum ma'tufun alayh. Ummahatikum da ummahati mansubun bil kasrati niyabatan anil fathati. Fathadan o'rin o'rinbosar bo'lib kasraga mansub bo'ldi. Li'annahu jam'u muannas solim. Chunki jam muannas solimdir. Jam muannas solimlar o'zlariga fathani qabul qilmas edi. Nasb o'rinda kasrada turar edi. Kum damir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudofun ilayh. لا تلعبوا وقت الدرس أيها التلامذة الكسالى لا تلعبوا في النهي مبني على الضمة زمجة مبني قلنجان لتصالح بواو الجماعة واو جماعة سبلان بولان قلنجان يجون الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل واو نصف فاعلدر وقت الدرس إذا وقت ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة مضاف مفعول فيه متعلقه بلا تلعبوا الدرس مضاف إليه مجرور بالكسرة أيها حرف منادى أي منادى لحرف الندائي المحذوفي تقديره يا يا ديجان حرف nidoga munodo منادى بولاد أي مبني على الضمة في محل نصب مفعول به لفعل نداء mahzufi تقديره أنادي هو حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب التلامذة اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة نعت لأيو الكسالة مرفوع بالضمة المقدرة الكسالة ده زم مقدرة تقدر ده زم چونك açık زم يم açık رف هم ترغان يوك بو تقدر ده زم بار ديمز صفة للتلامزتو تلامزتو جه صفة هؤلاء تلامزتو المشتهدون يقرؤون دروسهم هؤلاء ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإيراب أولئي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا المبدل منه ولادة التلامذة بدل ولادة التلامذة اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة البدل المجتهدون اسم ظاهر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم المجتهدون صفة للتلامذة تلامذة نسبة يقرؤون جملة فعلية خبره يقرؤون في المضارع مرفوع بثبوت النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة bu yaqroni afal xamsadan bo'lgani uchun oxirida nun alomati raf ekanligini bildiradi al vavu damir muttasilun mabnun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun durusahumda durusa mansubun bil fathati mudofun maf'ulun bih hum esa damirun muttasilun mabnun ala sukun fi mahalli jarrin mudofun ilayh biz shu yerda 17 darsimizga yakun yasaymiz. Inshaalloh keyingi darsimizni 18 darsdan davom ettiramiz. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain.